บุ๊กทูเจ็ดสิบหกเชสตินเซดัมเดสเหตุผลบางประการสองนิคายอุทเมลิติดวาทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับซาคายนิสิปริชเอวซาคายนิสิปริชลา ผมไม่สบายครับบิวซมโบลานบิลาซมโบนาผมไม่ได้มาเพราะไม่สบายครับนิซมพริเชาวคาร์ซมบิวโบลานนิซมพริชลาคาร์ซมบิลาโบนาทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ Zakai ona ni prišla? เธอเหนื่อยครับบล l าเยอุทรุยนะเธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยครับิ i ริชลา a ค e ร je บล l าอุทรุยนะทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับซาคายออนน p พริชเขาไม่มีอารมณ์ครับนิโมบิโลดเทกา เขาไม่ได้มา เพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับนี่ r ริ e l ker m ร์มูน l บิโล e g a ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับซาคายนิสเตพริชลีรถของเราเสียครับพกวารียนอัลโตอิมามเราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับ Nismo prišli, ker imamo pokvarjen avto. ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับ Zakaj ljudje niso prišli? พวกเขาพลาดรถไฟครับ Zamudili so vlak. พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับ Niso prišli, ker so zamudili vlak ทำไมคุณถึงไม่มาครับ Zakaj nisi prišel? Zakaj nisi prišla? ผมไม่ได้รับอนุญาต Nisem smel. Nisem smela. ผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต Nisem prišel, ker nisem smel. Nisem prišla, ker nisem smela. thank you